D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Wëllkomm bei eiser 138. Rubrik um Radio Ara, d'Emissioun vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Wéi feieren d'Bahá'í Chrëschtdag? Et kënnt een net derlaanscht, Chrëschtdagsmusik an de Stroossen, d'Geschäfter si gerëscht, sonndes sinn d'Butteker op, Geschenker fir Grouss a Kleng. Et ass eng stëll an heemlech Zäit, heescht et am Lidd. An d'Bahá'í? Feieren si och Chrëschtdag? Ganz oft ass et fir d'Famill eng Geleegenheet zesummen an eng Wanterschoul ze goen, sief et hei zu Bollendorf, an Däitschland, an der Schwäiz, an Éisträich, Oder och emol méi wäit. Wanterschoulen, genau sou wéi Summer a Fréijorsschoulen, sinn dofir do, fir zesummen ze sinn, Kolleegen erëmzegesinn, seng Batterien erëm opzelueden. Gewéinlech ginn et moies Virträg a mëttes Atelieren, Fräizäitaktivitéiten an owes gemittlecht Zesummesinn. D'Kanner an déi Jugendlech presentéieren dat, wat se den Dag iwwer gemaach hunn, mat Musek a gudder Stëmmung. Fir iech e Beispill ze ginn, Maacht einfach am Internet eng Recherche ënnert Bahá'í Wanterschoul an Éisträich. Do fannt der de Programm vun dësem Wanter. Normalerweis eng kleng Woch, an dësem Fall an engem Hotel. Aus Lëtzebuerg derbei de Graham Walker zum Beispill, hie schwätzt iwwer d'Wëssenschaftsethik. En anert Thema vum Gudrun Winkler befaasst sech mat de Wäerter a wéi si Kanner a Jugendlecher an hirer Entwécklung hëllefen. Aus Paräis hu mer dëst Joer d'Christine Hakim Samandari mam Thema D'Bild vun der Bahá'í Gemeng. Wéi gesot, méi genee Detailer um Internet Internet ënnert Bahá'í Wanterschoul an Éisträich. Natierlech sinn dës Schoulen op fir jiddereen. Et kann et nëmmen, ech kann et nëmmen recommandéieren, well et ass bei esou Geleegenheeten, wou een d'Atmosphär sou richteg matkritt. Fir awer kuerz op Chrëschtdag zrëckzekommen, Indirekt oder op eng méi passiv Aart a Weis bedeelegen d'Bahá'í sech un de Feierlechkeeten. Zu Lëtzebuerg si vill Bahá'í éischt, éischt, zweet oder heiansdo drëtt Generatioun Bahá'í, sou dass een evalt. Nach emol fir Chrëschtdag fir z'iessen agelueden ass oder am Fall wou et an der Koppel nëmmen ee Bahá'í ass. Et muss ee och wëssen, dass een net Bahá'í ka sinn, wann een net u Christus gleeft. Et gehéiert einfach zum Glawen. Am Bahá'í Glawen schwätze mer vun enger Gottesoffenbarung, déi net ophält. Also Gott offenbaart sech dem Mënsch a Form vu Propheten, Gottesoffenbarer, vun Zäit zu Zäit, fir him seng Léieren unzebidden. Zu dëse Gottesoffenbarer gehéiert och Jesus Christus. An de Bahá'í Schrëfte fanne mer vill iwwert Christus. Eng wonnerbar Quell iwwregens fir an de Bahá'í Texter ze sichen, an dat an e puer Sproochen, ass den Internetsite Océan Bahá'í. Dir kënnt de Programm eroflueden an dann eng Recherche maache mam Wuert Christus zum Beispill. Abdu'l-Bahá schreift iwwert Jesus Christus am Buch Beäntwert Froen a seet, Nom Moses ass Christus komm an huet gesot, Ech si vum Hellige Geescht gebuer. Wann dat och haut fir Chrëschte liicht ze gleewen ass, sou war et awer deemools ganz schwéier. A mir héieren aus dem Neien Testament, Ass dat net de Jong vum Joseph vun Nazareth, dee mer kennen? Wéi kann en da soen, Ech si vum Himmel komm? Obwuel hien, vu bausse gesinn, an an den Aen vu jidderengem net vill Opweises hat, huet hien sech mat sou enger Muecht erhuewen, datt e reliéis Gesetzer, déi 15 Joerhonnerte bestanen haten, ofgeschaaft huet. An de Bahá'í Schrëfte kréie mer eng nei Aart a Weis ugebueden, fir d'Liewen an d'Wierk Christus kennenzeléieren. Chrëscht sinn heescht an allem Him ze gläichen an erfëllt sinn vum Geescht vu Senger Léift. Léift, Verstännegung a Fridden si fir 'Abdu'l-Bahá de Kär vun alle Reliounen. Jesus Christus, d'Wuert Gottes, verkierpert dës reliéis Essenz. Chrëscht sinn heescht fir 'Abdu'l-Bahá, grad doranner an der Nofolleg vu Christus ze liewen. Dat wier et fir haut. Ech wënschen Iech schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch. Wéi ëmmer gouf Iech dës Rubrik offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í.